Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն նաեւ 2019 թվականի սկզբին։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացում առաջընթաց չի գրանցվել։ Մայրբուհում քննարկվել են Արցախի տնտեսական դաշտի ներդրումների կառուցվածքն ու դրանց արդյունավետությունը։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակիցները հանդիպել են Մարտունու շրջանի տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ 30 տարի առաջ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի ժամանակակից պատմության ամենադաժան ողբերգություններից մեկը։ Հայաստանի հյուսիսային շրջաններն այդ օրը ժամը 11:41-ին ցնցվեցին ավերիչ երկրաշարժից, որն էպիկենտրոնի անունով կոչվեց Սպիտակի երկրաշարժ։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր դարձյալ մարտահոց էր Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրը։ Մեծ աղետի նահատակների հիշատակին հարգանքի Թուրք էին մատուցում պետական այրեր, մտավորականներ, տարբեր գերատեսչությունների, կազմակերպությունների եւ կրթական հաստատությունների կոլեկտիվներ, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարելով երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Ուղիղ 30 տարի առաջ, դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած Սպիտակի երկրաշարժն ընդգրկել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը։ Պաշտոնական տվյալներով աղետալի երկրաշարժից զոհվել է ավելի քան 25000 մարդ, ավերվել 26 ու փոքր քաղաք, այդ թվում Սպիտակը, Գյումրին, Վանաձորն ու Ստեփանավանը։ Դուժել է մոտ 350 գյուղ, որից 58-ը ամբողջությամբ։ Ամենի շատ Գյումրիում նախկին Լենինականում զոհվել է 15-ից 17000 մարդ, ավելի քան կես միլիոն մարդ մնաց ծանոթևան։ Էպիկենտրոնն Ալբան գյուղն ու Սպիտակ քաղաքը հողին հավասարվեցին։ Ստորգետնյա ցնցումներն Արցախում Ստեփանակերտում եւս զգացվեցին։ Նելի Թամարազյանը հիշում է, թե ինչպես լսեց այդ լուրը։ Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքված հանրահավաք էին անում, երբ հանկարծ լսեցին աղետալի երկրաշարժի բոթը։ Բոլորս մի տեսակ կոտրվեցինք, բայց հանկարծ բռնկվեց մի նոր բան մեր բոլորիս մեջ եւ որոշեցինք օգնել բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում էին փլատակների տակ։ Այսօրվա պես հիշում եմ, ես էլ էի գնացել, որպեսզի ոչ մնացած երեխաներից ворթեգրեմ։ Ամուսինիս էլ է գնացել, եղբայրս էլ է գնացել, այնտեղ գնացել են օգնել երկրաշարժի տակ մնացածներին փրկելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հիշում է, թե ինչպես այդ օրերին Արցախայությունը իր ողջ ներուժն օգտագործեց եւ հասավ օգնության։ Ազգային ժողովի նախագահը խոսելով օրվա խորհրդի մասին առաջ քաշեց հենց այս միտքը։ Եք այս օրերին երևի մի կարևոր միտք է, ես հեվածում, որ բոլոր կարևոր պահերին, հատկապես այն ժամանակահատվածում, երբ որ ազգային մոբիլիզացիա է պահանջում, մենք բոլորս միասին ենք եւ ես հիշում եմ 88 թվականի այս օրերը, երբ որ նույնիսկ չնայելով Արցախում այս ծանր իրավիճակին, շրջափակմանը, սահմանափակումներին, Արցախահայությունը իր այդպես շատ մեծ խմբերով փորձում էր հասնել Հայաստան հյուսիսային մասեր եւ անմիջական օգնություն ցուցաբերել այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին դրա կարիք ունեին։ Հուշահամալիրում հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցավ աղետալի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված ողքեկոչման եւ հոգեհանգստյան արարողություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 30 տարի առաջ, երբ հայության դուրը ծեծեց անմարդկային աղետը, աշխարի 4 սայրերից օգնության բազում ձեռքեր բարձվեցին։ Դեռևս Ադրբեջանի իշխանության տակ գտնվող Արցախը նույնպես վշտահար հարազատի իր մասնակցությունը բերեց ավերիչ երկրաշարժի փլատակներից մարդկանց անելու փրկարարական աշխատանքներին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Երբ տարածվեց մայր Հայաստանում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի բոթը, Արցախից մեծ թվով մարդիկ հավաքվեցին օգնության հասնելու տուժածներին։ Այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում փրկարար ծառայություն որպես այդպեսին չկար, կային միայն արմիություններին կից գործող փոքր խմբեր։ Անմիջապես ստեղծվեց շտաբ Վլադիմիր Հայրապետյանի գլխավորությամբ։ Օգնության մեկնող խմբին միանում էին իհարկե կամավորության սկզբունքով։ Սրտացավ մարդիկ շատ կային, հիշում է Ասլան Գրիգորյանը։ Այն ժամանակ նա էքստրեմալ զբոսաշրջային գործ գործունեությամբ էր զբաղվում։ Նրա խոսքով Արցախից մեկնած խմբի կազմում տարբեր ձեռնարկությունների բանվորներ էին, վարորդներ համապատասխան տեխնիկայով, տրակտորներով, էքսկավատորներով եւ այլն, իսկ իր ղեկավարած խումբը կազմված էր հիմնականում բժիշկներից։ Մեծ զրույցում Ասլան Գրիգորյանը հիշելով 30-ամյա վաղեմության իրադարձությունները խուսափում է բարձրագույն խոսքերից, բայց հանուն արդարության նաեւ նշում է, որ մարդկանց միավորող հավաքողը հոգու ճիճն էր, հարազատին օգնության հասնելու մղումը։ Նրանք տեղ հասան, երբ օրն արդեն մթնում էր։ На азербайджанской границе нас остановили, зная, что мы идем на помощь. Այն ժամանակ դեռևս ադրբեջանական սահմանում մեր շարասյունը կանգնեցրին։ Գիտեին, որ օգնության են գնում, որ ամեն րոպեն առանց չափազանցության մարդկային կյանքեր է արժենում։ Ես ազգայնական չեմ, ես հայրենասեր եմ։ Եթե ազգայնական լինեի, գուցե այլ կերպ կնայեի երևույթին։ Մենք ապշել էինք ադրբեջանցիների մոտ մարդասիրության իսպար բացակայությունից։ Իհարկե, շարժումն արդեն սկսվել էր, արդեն գիտեինք, որ առաջիկա պատերազմն անխուսափելի է, բայց եւ այնպես հարևան երկրի աղետին այդպիսի վերաբերմունքն ապշելու աստիճան անմարդկային էր թվում մեզ։ Каждая секунда под завалами, землетрясение, это человеческая жизнь. Սպիտակի կողքով Շարասյունն անցավ առանց կանգարի, այլևս օգնության կարիք չկար, փրկելու ոչինչ չէր մնացել։ Շարժվեցին դեպի Գյումրի։ Տեսարանը, որ բացվել էր նրանց առջև, զրուցակիցս մեն մի բառով է նկարագրում, աննկարագրելի։ Որոնողական աշխատանքները չէին դադարում գիշեր թե ցերեկ, տեղադրվել էին մեծ լուսարձակներ։ Ասլան Գրիգորյանը հիշում է, որ օրվա ժամերի զգացողությունը կորցրել էին, ուտելու եւ քնելու մասին խոսելն իսկ ավելորդ է։ Наши ребята, конечно, не имеют большой экстремальный опыт, но опыт... Տղաները շատ երանդուն էին աշխատում, չնայած էքստրեմալ պայմաններում աշխատելու փորձ չունեին եւ շատ անգամ նախազգացմամբ էին առաջնորդվում։ Բայց երկրորդ թե երրորդ օրը մենք սկսեցինք գլխապտույց զգալ։ Սկզբից չէի հասկանում ինչից է։ Հետո հասկացա, որ 2-3 օր առանց ուտելու, առանց հանգստանալու ծանր աշխատանքը հյուծել էր մեր ուժերը։ Հավաքեցի տղաներին ու տարա բացված ճամբարներից մեկը հաց ուտելու։ Մի մի կտոր հաց կուլ տալուց հետո անզգայացած ընկանք, ամենքս մի կողմում։ Բայց 5 րոպե էլ չանցած մեզ արտնացրեց կորածավակին գտնելու հերթական խնդրանքը։ Այդ ձայները լացն ու ճիճը ոչ միայն հիմա էլ հնչում են ականջներից։ Դժվար թե դրանք երբևէ մարեն они еще утянут меч. Переходятся лаца, э, старики, женщины, их плач. Это горе всего народа. Это невозможно описывать. Արցախից մեկնած փրկարար խումբը Գյումրիում մնաց շուրջ 20 օր։ Այդ ընթացքում էր, որ զգալով կազմակերպված փրկարար ծառայություն ունենալու հրամայականը Ասլան Գրիգորյանը շրջեց աշխարի տարբեր երկրներից Գյումրի եկած փրկարար ջոկատներով, ուսումնասիրեց նրանց տեխնիկան եւ գույքը, ծանոթացավ նրանց գործնեության մեթոդներին, իսկ Արցախ վերադառնալու հաջորդ օրն իսկ ձեռնամուխ եղավ փրկարար ջոկատի ստեղծմանը, ջոկատ, որն անցավ ողջ պատերազմն ու հազարավոր կյանքեր փրկեց։ Այդ մասին սակայն կպատմենք մեր հետ հետագա թողարկումներում Յուլիա Վանյան այսօր Սպիտակի երկրաշարժյան մեղզոհերի հիշատակը հարգել են նաև հանրապետության շրջաներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հադրուտ քաղաքում վաղ առավոտից ընչում էր կոմիտասյան մելամղզոտ երաժշտությունը, որը խորհրդանշում էր Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակի 30-ամյակը։ Մարդկանց հոսքը դեպի հաջորդի ուշահամալիր չէր դադարում։ Քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ, հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներ, բարձրաստիճան սպաներ, զինվորներ հաճախում են ուշահամալիր եւ ծառայներ խոնարհում Սպիտակի երկրաշարժան նեղ զորի շտապին կանգնեցած ուշակարին։ Ժամը 10-ին նրանց միացավ հաջորդի վարչակազմի ղեկավարությունը, նրանք ծառայներ խոնարհեցին Սպիտակի երկրաշարժան նեղ զորի շտապին կանգնեցած ուշակարին։ Ծառայներ խոնարհելուց հետո հասարակության ներկայացուցիչները մասնակցեն հաջորդի Սուրբ Հարություն եւ Վանքի Սպիտակ հաճ եկեղեցիներում կատարվող մամավարությանը հիշատակ ամներ զոհերի հիշատակին։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արմատներով Գյումրեցի արցակագիր Լիլիթ Մկրտչյանը, ով ներկայումս աշխատում է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնում, 5 տարեկան էր, երբ Սպիտակի երկրաշարժը ցնցեց ու ավերեց քաղաքներ, գյուղեր ու մարդկային հոգիներ։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Համազգային սքո այդ մութ ու ցուրտ օրերին յուրաքանչյուր գտնված կյանք Լույսի ու հույսի հավատիմի շող էր մարդկանց հոգիներում։ Արձակագիր Լիլիթ Մկրչյանի մանկության տարիների միջով նույնպես սև գծի նման անցնում է երկրաշարժից ավերված ծննդավայր Գյումրիի ու համաքաղաքացիների ցավոտ հիշողությունները։ Մեր տունը սեփական տուն է, երկրաշարժին չի դուժել, բայց ահրելի աղետ էր այդ, որ տնից դուրս ես գալիս ու այդ պահին ես պատկերացնում, թե որտեղ ես գտնվում էլի։ Հարևանների պատերը փլված, անակնկալ վիճակ ես գալիս, թե ինչ կատարվեց այս 20 վայրկյանի մեջ մեծ քաղաքի հոգեբանություն միանգամից տապալվեց։ 5 տարեկան է մեղել հիշողություն որպես այդպեսին ավելի շատ հետ երկրաշարժյանն են, տարիներին են, որը ոչ պակաս դժվար էր Աղետալի երկրաշարժը վերապրածները անկախ տարիքից եւ ունեցած անդառնալի կորստյան չափից ցայսօր հոգում կրում են դրա հետևանքները։ 30 տարելիցն է այս տարի երկրաշարժը, բայց հետևանքների կրողներն ենք ընկանում, որ մինչև հիմա Գյումրիում տնակների մեջ են ապրում։ դե Այնպիսի կորուստեր, որ դժվար մարդու հոգեբանությունից դուրս գա։ Ճանաչում եմ շատ ընտանիքներ, որ ընտանիքից մի հոգի է մնացել կենտանի, իր բազմազավակ երեխաները, ծնողները մենակ ինքն է մնացել։ Հիշում եմ այդ տարիներին, որ իրենք գնում էին գերեզմաններում էին գիշերում։ Իրանց տնեցոնց հետ։ Չգիտեմ տարիները կփոխեն թե չէ, բայց մինչև հիմա էլ Գյումրիում փողոցներում մարդիկ իրենք իրենց խոսում են, կռիվենանում։ Նույնիսկ 30 տարի անց երկրաշարժի հետևանքներն իր դիմագծին կրում եւ հիշում է նաեւ մշակութային մայրաքաղաք Գյումրին, ասում է Լիլիթ Մկրչյանը։ Դեռևս միայն Գյումրիում 5000 ընտանիք տնագրում է բնակվում, այդ մեծ թիվ է։ Ամեն փողոցի վրա երկրաշարժի թողած հետքը արկա է։ Մինչև հիմա կան այնտեղ կիսականդ կառույցներ, շենքեր, այդ տնական ավանները, որը լրիվ աղետը չեն թողնում, որ մարդու հոգեբանությունից աղետը դուրս գա։ Ես չեմ գտնում, որ 30 տարին քիչ ժամանակ էր այդ հարցերը լուծելու համար, առավել եւս որ ամբողջ աշխարհից հսկայական քանակությամբ օգնություններ էր եկել, եւ այնտեղ խոստումներ կային, որ 2 տարի հետո Գյումրին կդառնա նույն Գյումրին, բայց Մինչ այսօր ավերիչ երկրաշարժի հետքերը թոթափող հայրենի Գյումրին ու համակարգացիները լավատեսություն են ներշնչում Լիլիթ Մկրչյանին որ մտնում ենք տնակների մեջ, պատերին տեսնում ենք օլիմպիական չեմպիոնի մեդալները, տեսնում ենք պատվոգրերը, իրենց գովասանագրերը, այդ մեդալները, դավատեսությունը այդտեղից է գալիս, որ այդ տնակի փտա ջերտի վրա այդ ոսկին փայլում է։ Նշենք նաև, որ բոլորովին վերջերս արձակագիր Լիլիթ Մկրչյանը ընթերցողի սեղանին է դրել 10950 օր ժաշկ խորագրով գիրքը որը պատմում է նրա համակարգացիների ու հասակակիցների այն ծանր փորձությունների ու անամոք ցավի մասին, որոնք հաջորդեցին 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժին։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը պայմանավորվել են շարունակել Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի եւ խաղաղ կարգավորման հասնելու ջանքերը։ Այս մասին ասվում է Միլանում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստից հետո համանախագահների տարածած հայտարարությունում։ Համանախագահները ողջունել են հրադադարի խախտման դեպքերի եւ զոհերի մասին լուրերի զգալի նվազեցումն այս տարվա սեպտեմբերին Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների զրույցից հետո։ Նրանք դիմել են կողմերին ձեռք բերված համաձայնագրերի իրականացումը շարունակելու եւ երկրների բնակիչներին խաղաղության նախապատրաստելու համար կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկելու խնդրանքով։ Համանախագահները հույս են հայտնել, որ մոտ ապագայում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև կարող է վերսկսվել կոնկրետ արդյունքներին ուղղված երկխոսությունը հակամարտության արդարացի եւ կայուն կարգավորմանը նպաստելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը ակտիվ աշխատանքին հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ հետագա լարվածության նվազեցման համար։ Նրանք համաձայնել են այդ նպատակով եւ բարձր մակարդակի բանակցությունների հասնելու համար հանդիպել 2019-ի սկզբին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նախարարներն ընդունել են համանախագահների միջնորդական ջանքերը եւ ակտիվ մասնակցությունը, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գործունեությունը։ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զրուցել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին հայտնել է Ալիևի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի պետ Հիկմետ Հաջիևը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության ղեկավարման եւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ ակտիվ բանակցությունների շարունակման հարցը, ասել է Հաջիևը։ Ըստ նրա վերջին շրջանում շփման գծի ու պետական սահմանի երկայնքով հարաբերական անդորր է տիրում, որը շատ լավ նախադրյալ է ստեղծում հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ առարկայական ու ակտիվ բանակցություններ վարելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցային գործընթացը ցավոք առաջընթաց չի գրանցել։ Տպավորություն է, որ հակամարտող կողմերը ղեկավարման բեռը թողնում են ապագա սերունդների ուսերին։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Ըստ նրա Ադրբեջանին ձեռնտու է հակամարտության չկարգավորված լինելը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ու անձամբ Իլհամ Ալիևը խափում են իրենց ժողովրդին ցուցադրական հայրենասիրությամբ։ Նրանք շնչում են ճշնամանքով, փոխանակ փոխսիջումներ փնտրեն, նշել է նա. Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որի պահանջով անհապաղ պետք էր դադարեցնել ռազմական գործողությունները, ճշնամական գործողությունները, ասել է Կազիմիրովը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ-Պետերբուրգի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի մասին հարցին։ Նա նշել է, որ Հայաստանն ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ապացուցել է հավատարիմ դաշնակից լինելու փաստը, որը չի կարող ասվել ՀԱՊԿ մյուս գործընկերների մասին։ Պետք է իմանանք, ում վրա կարող են հույս դնել, ում վրա ոչ։ Համոզված եմ, որ ՀԱՊԿ-ն թույլ է կարող է թույլ չտալ Ղարաբաղյան հակամարտությունը զինված մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի գայթակղությունը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երբ որ Հայաստան ներկայացուցիչը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը եւ այդ ընթացքում Բելարուս-Ադրբեջանի պոլոնեզ ավաճառում, մեզ ինչ Հայաստան ներկայացուցիչն է թե չէ։ Թող այդ լինի հավերժ Բելարուսի ներկայացուցիչը, բայց մեր նկատմամբ պարտավորությունները հստակ կատարվել։ Շատ լուրջ հարցեր կան կապված Ղարաբաղի հարցի կարգավորման տեսլականի հետ, որ կան հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրները։ Այդ տեսլականը ինչքանով է բխում ռազմավարական գործընկերության տրամաբանություն։ Հարցեր կան ապրիլյան պատերազմի հետ կապված։ Մենք մտածել ենք այս հարցերի պատասխանը ստանալ եւ այդ հարցերի պատասխանը հրապարակայնացնել Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի պետական համասարանում տեղի ունեցել ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը եւ դրա արդյունավետության գնահատումը Արցախում թեմայով գլոր սեղան քննարկում։ Հրավիրված էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Բացման խոսքում Մայրբուհի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուզաննա Մանգասարյանն ասել է, որ ֆակուլտետի տնտեսագիտության տեսություն բաժնի մագիստրատուրայի ուսանողների կողմից կատարվել է ուսումնասիրություն, որն ընդգրկում է ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի, ռեգրեսիոն վերլուծությունը եւ արդյունավետության գնահատումը հանրապետության տնտեսական ցուցանիշների շրջանակում։ Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է տնտեսության զարգացման եւ ներդրումային դաշտի գրավչության հետ կապված պայմանների ստեղծմամբ, նշել է Ռոզանա Մանգասարյանը։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը անդրադառնալով թեմային ասել է, որ գործարար միջավայրի եւ ընդհանրապես ներդրումային դաշտի բարելավումը անվերջ գործընթացներ են։ Մարտունի քաղաքում տեղի է ունեցել Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության նախաձեռնությամբ իրազեկում հանդիպումը շրջանի տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Միջոցառման հիմնական նպատակն էր տնտեսվարող սուբյեկտներին իրազեկելը, որպեսզի նրանք զերծ մնան ոչ բարենային ապրանքների բնակավարում արձանագրված խախտումներից, դրա շնորհիվ ապահովելով բնակչության անվտանգությունը։ Հանդիպմանը տնտեսվարող սուբյեկտները հանդես են եկել առաջարկներով եւ բարձրաձայնել իրենց ուզող հարցերի մասին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամացություն, ժամանակար ժամանական ձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 12 աստիճան, տաքություն։